kora piloak. Gora gure garo giro beroa. Konduz katu ketan kotan. Etzi hautsi antxe zortzi eltze bitxi. Amar mamu eme eme omen. Gorde gurdi garden urdin erdi argia. Lau kilokola kilikolo kalean. Dendan den dena dago dilindan. Arren urren aurren irri urruna aurren. Nik nonai nahi nuen nahi nuena aurki ederki odolkiak aurkian kiloka. Bi hiri adi adi dudan daude. Zu altzara sarako sara zoro ura, biba bi bombero babalore burbandiak. Opor rapur piper paper papur. Intza, intza, zintza bitza.